بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. أرأيت الذي يكذب بالدين Je, umemwona anayekadhibisha malipo? فذلك الذي يدع اليتيم Huyo ndiye anayemsukuma yatima, ولا يحض على طعام المسكين wala hahimizi kumlisha maskini. فويل للمصلين Basi ole wao wanaosali الذين هم عن صلاتهم ساهون ambao wanapuuza sala zao, الذين هم يراءون ambao wanajionyesha wayamnauna almaun nao huku wanazuia msaada Allahu akbar Allahu akbar la Suratul Maun imeteremka Makkah Sura hii inahadithia habari za mwenye kukadhibisha malipo ya akhira Ikataja katika sifa zake kuwa yeye anamdhalilisha yatima na anamkemea kwa ukali, si kwa kumtengeza. Na kwamba yeye hamhimizi mtu yeyote la kwa ukali wala kwa kitendo kuwalisha maskini kwa sababu huyo ni mchoyo kwa mali yake, bakhili kwa alichonacho mkononi. Kisha sura imewataja watu wa kikundi kingine wanaoshabihiana na hawa wanaokadhibisha malipo. Hawa ni wale wanaoghafilika na sala zao ambao hawasali kama itakikanavyo na ambao husimama kwa hayo kwa dhahiri tu si kwa hakika. Ni wenye kuonyesha tu amali zao, wenye kuzuia msaada wao wasiwape wanaohitajia. Na sura inawaahidi hao kuwa watapata msiba na maangamio ili waache waasi wao. Unamjua anayekanusha malipo na hisabu ya akhera. Ukitaka kumjua basi ni huyo ambaye anemsukuma yatima kwa nguvu na anamtumilia mabavu na anamdhulumu na wala hahimizi kulishwa maskini. Maangamio yatawashukia wanaosali na wakasifika kwa sifa hizi na wakaghafilika na sala zao wasinafikie nazo ambao huonyesha kwa watu vitendo vyao ili wapate cheo katika nyoyo za hao watu na wasifiwe na huku wanazuia hisani zao na msaada wao kwa watu